Martxoak amairu gaur ostirala data hau berrion albistegia duzue berriozar irratiaren albiste emankizuna Ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia, Xabi? Bai, garasi, entxegu lokaletan musika materialaren lapurketa izan zen bart. Natur gelaren ondoan kokatzen diren entxegurako lokaletan gertatu zen taldeen musika materialen eta udaleko hainbat tresna teknikoen lapurketa. Sarbideko ateak eta armairuetako sarrailak hautsirik aurkitu zituztela, behin lapurturiko materialaren inventarioa eginik musika taldeek alabearrez salaketa jarri zuten, bestetik berriozarko udala lokalaren sarbidea konpontzen eta bestelako erreparazioak egiten hasi zen atzo, ahalik eta lasterren bertako aktivitatea berrezartzeko. Gaztegune berriaren estrenaldira begira, gazte biltzarra. Gazteleku zaharretik antolaturiko biltzarrau gaur ratxaldeko seiterretan ospatuko da. Honetan gaztegune berriaren inaugurazioari begira, estrenaldi jarduerak zehaztuko dira. Eta guztientzat estrenaldia jardunaldi festiua izatea helburu izanik, gazteek martxoaren hogita sortzia bitarte ostiralerao prestaketa lanetarako elkartuko dira. Upenek gaur aurkeztuko ditu da lauteskundetarako bere hautagaiak. Atxaldeko zazpi itardietan kulturgunean ospatuko duten ekitaldian zerrendaburua eta zerrendako gainuntzeko postuak beteko dituzten upenetarrak aurkeztuko dituzte. Adi garasi korrika torrela. Korrika hurbil dugu bai eta aste kulturalarekin berotzen hasiak dira berrioz hartarrak zuzenki larun bat honetan martxuaren 14an korrika eguna berriozarren ospatuko dute. Egunaren baitan bazkal ostean jolas batzukin jostatuko dira euskaldun berrioz hartarrak. 16 urte bitartekoak arrapazankera arituko dira eta 16 urtetik gorakoak aldiz miluzei jolasera. Eta musikaz beteriko asteburua izango dugu hau, batzen zikloak hasiera izango baitu asteburu honetan. Urtero berriozaren osoatzen den oiko batzen zikloak asteburu honetan izango du irekiera bihar atxaldeko zazpitetan musika eskolan hain zuzen galar zendeako batza jardungo da. Galar zendeako batza 2006an jaio zen eta egun hogeita malau abezlarik osatzen dute askok eskualdeko herrialde Ez Eta konpainia honean zuaitza landatzeko momentua gertu dugu garazi. Bihar goizeko amaiketan nahi dugun guztiek parte hartuko dugu eta zuaitzaren eguneko jardueretan. Zuaitzen landaketa familiaka, taldeka edo elkarte baten izenean egin alko da urten landaketarako aukeratutako lekua mendialdea bat eta bi eskoletako parkinaren ondoko larrea izanen da natur gelaren ondoan hain zuzen. Udaleko obra eta lore zaintza zerbitzuak landareak eta beharreko tresneria jarriko ditu jendearen eskura hala ere tresneria eramateko aukera duenari eramateko gomendatu zaio udaletik udalak jarriko duena denontzako nahikoa izanen ez delakoan. Eta ostiralero bezala, berrezarko futbol elkarteari dagozkion partiden informazioa luzatu, zirekiko dugu, kirolen atala konteko zugarazi. Erregionalean neskak irun txikiren aurka arituko dira, igandean atxaldeko iru terdietan jokatuko duten partidan. Mutilak aldiz, donez tebetaldea izanen dute aurkari. Hauek, bi arratxaldeko lauetan berriozaren jokatuko dutela. Gazteak larun batean ere, hauek eguerdiko ordu batak laurden gutxitan arituko dira dira altxasuren aurka, nun eta berriozarko zelaian kadeteetan, ataldekoak santzerrinen aurka eginen dute larun batean. Aldizu eta aldekoak goiztiarragoak izango dira, egun berean goizteko amarretan jokatuko baitute barainainen lagunak aurkari izango dutela. Eguraldi azmintzatzeko unea du gorain zer dio gaurko iragarpenak garazi. Zerua oso deitxo egongo dela dio gaurko iragarpenak, ondorio, zonuiz, benka, euritxigia egingo duzi horrenik. Gauean elurroko tajitxi eta azken orduetan adi, seireun zazpireun metrora kokatuko da. Ipar mendebaldeko aizea ulbizi ebiliko da gaur eta temperaturei da okionean, minimoak gutxi jaitxi eta maksimoak asko jaitsiko dira. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari dakionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozar irratiaren sintonian, FMko eun puntu edo orduro interneten, eguzkiplaza.neten.